psekos kai kamelos en su nodo et ton alogon zdoyon psekos anastas orgesato swodra de autou eudokimontos kai hupo panton huposemai nomenou kamelos thonesasa e bouleth ton auton aphikestai dioper exanastasa epeirato peirato cae autē orgeistai. Pola de autēs ato papo iuses, tās doia aganacteesanta ropalois autēn paionta exēlasan. Pros tūs diapthon hreitosin hamillo menus ho logos eucairos.